als een profeet of een drommer voor je zei dat die een of ander teken of wonder gaan plaatsvinden in dit gebeur, soos die profeet of drommer voorspel het, zal hulle jou ook van die Heere af wegrokkel. Hulle sal sê jy moet saam met hulle gaan om ander goede te aanbid. Je mag hoegenaamd niet na hulle luister nie. Die Heere toets jy net. Hy wil net zien of jy om nog lief het en of jy om nog met oorgave dien. Dit is die Heere jou God wat je moet volg, lief hy en dien en vir wie jy moet omgeven. Je moet net naar die Heere sy stem luister en net doen wat hij sê. Die profeet en die drommer wat jou wou verlei, moet onmiddellik doodgemaak word. Hulle wou hy dat jy die rug draai vir die Heere, die God wat jou uit Egypte laat wegtrek het en dat je niet meer volgens die Heere sy wil moet leef nie. Sulke mense is gevaarlik, hulle moet dadelijk uit jylle midde verwijder word. Wanneer jou eie broer of jou kind, jou vrouw, jou vriend of enig iemand vir wie jy lief is, jou een kan toeroep en sê, kom ons gaan aan met ander goede wat ons ouders niet eens geken het nie, moet jy oppas. En as hulle wil hee, dat jy die goede van die mensen nabij jou en ver van jou af moet aanbid, moet jy niet eens na hulle luister nie. Jy moet nie sympathie met hulle heen nie en hulle ook niet eens beschermen nie. Zorg dat hulle onmiddellijk met klippe doodgegooi word. Je moet sommer die eerste klip optel en gooi. Al die ander moet saam met jou zorg dat hulle doodgemaak word. Die mensen het jou van die God probeer vervreem wat jou uit Egypte laat wegtrek het. Daarom moet hulle uit die gemeenskap verwijder word. Almal sal hoor wat met daar die slechte mensen gebeur het en het zal hulle afskrik om niet weer zoiets so te doen nie. En een mense oor een van die dorpen in die nieuwe land wat die Heere vir jou gee, slechte dingen begin vertel. En as hulle sê dat slechte mensen die dorpse inwoners probeer oorreed om vreemde goede te aanbid, moet jy die saak baie degelijk onderzoek. Als die geruchte waar is, moet jy die skuldiges en hulle vee doodmaak. Verwoes die staat ook heeltemal, vat die skuldiges sy besittings en bring dit naar die dorpsplein toe. Stapel dit alles op mekaar en steek dit aan die brand. Moet nooit die dorp herbou nie, laat die pijn lopen vir eeuwig net so lee. Moet niks van die dorp of die skuldiges vir jou vat nie. Dan zal die Heere nie meer so kwaad wees nie en sal hy jou opnieuw lief hee. Soos hy jou lang terug al beloof het, zal hij je nog een groot volk maken. Israël, luister naar die Heerese stem, leef volgens die geboeien wat ik je vandaag gegeven heb en doen die dingen waarvan die Heere houdt.